Càpsules musicals amb Rafael Corbí. Avui parlem de, de música country, música country contemporània, amb un gran àlbum, el Rearview Town, publicat el 13 d'abril de 2018 per Jason Aldi. sun photographs, the wind, can back. I'm out of here. I stuck my middle finger watched it disappear. It ain't nothing but a Aquesta és la cançó que dona nom amb aquest eh, disc, aquest àlbum anomenat Rearview Town, eh, el vuitè àlbum d'estudi del cantant John, que avui ens acompanya amb les seves eh, cançons. Va ser realitzat el 13 d'abril de 2018 a través de Broken Vow Records. Va debutar el número 1 de la llista per excel·lència dels Estats Units en qualsevol estil de música al Billboard 200, esdevenint el quart àlbum consecutiu al número 1 per Jason Aldean als Estats Units. Com els anteriors àlbums d'aquest personatge de Jason Aldean va ser realitzat a través d'aquest segell discogràfic Broken Bow Records i amb Michael Knox com a productor. You Make It Easy va ser el senzill d'avançament, un senzill coescrit eh, juntament amb els membres de Florida, Georgia Line. L'àlbum inclou un total de 15 cançons, incloent-hi un duet amb Miranda Lambert. Cançons com aquesta, com aquest Angel Line You, realitzat el 23 de setembre de 2018 eh, com a tercer senzill, la cançó que hem escoltat abans, eh, obria les seves portes el 25 de febrer de 2019 de Riverview Town, àlbum que, la cançó que dona nom al àlbum, el quart senzill del disc, i el primer i avançament eh, que va arribar a ser un número 1 al Country Airplay Chart va ser realitzat el 5 de febrer de 2018, senzill d'avançament va ser la cançó anomenada You Make It Easy, de Jason Aldean. for me. You make it Doncs fantàstiques com també l'altre senzill eh, que va sortir, la cançó Drowns de Whiskey, el senzill han realitzat el 14 de maig de 2018, una col·laboració amb eh, Miranda Lambert. Aquest és el senzill que també es va publicar i podíem escoltar a través de la nostra sintonia, arribant al número 1 al Canadà i també als Estats Units. La cançó Drowns de Whiskey. Maybe it's the bar or the stew I'm on. Maybe it's the band and the sad old song that keeps me buying rounds, that keeps me turning down any girl that wants to dance. You ain't giving them a chance. Whiskey's supposed to drown the memory. I've gone from one to one too many. And the thing that brings Brillants cançons, interpretacions de Jason Aldean amb aquest àlbum que avui us hem presentat a través del nostre mini espai, aquesta càpsula musical que dediquem a la música country. Jason Aldean ens portarà el tema que obre aquest àlbum per finalitzar aquest en record amb aquest Rearview Town, el seu vuitè àlbum del 2018. La cançó és Dirt to Dust. Smoke that long week straight out of my head Until there's nothing left a shot of Patron To kick this good time off, get it going strong Baby, pour it on We'll sip on out with a weekend lives put a Friday night dirt to dust. Yeah, turning dirt to dust. Yeah, I need you, baby. Right there with me, love that way you made me. Wanna lose it, go crazy. You know it gets me, girl, when you dance like that. You know it kills me, girl, with your hands like that. Thinking about it, don't wanna go another minute supposed to bone out with a week. days like that, thinking about it. We'll slip on out with a weekend list, put a Friday night hurt on a bottle of fizz. Again,